Fiber Music. Gracias a Dios estamos al día. Si miran lo de nadie, estoy parado en la mía. Los ojos bien abiertos, en nadie se confía. En nadie se confía. Me muevo en low, pero al piquete por las nubes hay que. Tanto dripeo puedo correr y que la mía yo no media no nobody. Tenemos el juicy, el swag y el Pero el piquete por la nube hay que. Gracias a Dios no hay que vender bricks. De los míos están al everybody. Para como el caballo Ferrari. Jesus, peace. Todos los míos están blessed. Carros corren saldo, maniga, no flex. Mis hijos tan valen como el cielo sin un jet. Tiro pa' atrás, la tiro y le grito COVID. Yo empecé en el banco y ahora las pacas están chovy No lo hago ni por el money, quiero que lo mienten en liri. Yo muero por mi familia como Toby. Antes no había un Wendy, ahora el cuello está frosty Gracias a mi flow violento como Oste. No le río los chistes mongo estos croppy. No que a mis demonios como Tito y soy Yopi. Un solo color como la Whitey. No flexon, pero los babies son ice cream, yeah. son mi vestir. El contrato es de por vida como el de Lebron y Nike. Yeah. Yo esto no lo hice solo, salimos del lodo. Antes tiraban fango, ahora carbón en el logo. Sin mirar lo de nadie en la mía no me ahorro. Mi círculo cerrado, lambones no quiero coro. Yeah. Jesus, peace, todos los míos están blessed. Carros corren saldo, maniga un flex. Mis hijos tan valen como este Estoy cerca del cielo sin un muevo en pero el piquete por la nube hay que. Tanto dripeo puedo correr que En la mía y una media no pare Tenemos el juice el swag y el Pero el piquete por la nube, hay que. Gracias a Dios no hay que vender bricks. De los míos están al y Para como el caballo fue y La baby mama wavy, Estamos haciendo daily Pa' que no falte nada Cuidándome de la envy Brinco sin diamante hasta en lo oscuro siempre trabajen duro. El respeto vale más que 10 bugatín Jesús cuida mi espalda, yo nunca estoy la king. Vaqueo sin pistolón, charabo y aquí. El amor de los míos me sale gratis. Gracias a Dios estamos al día. Si miran lo de nadie, estoy parado en las mías. Los ojos bien abiertos, en nadie se confía. En nadie se confía. Me muevo en luz, pero al piquete por las nubes hay que tanto dripeo el En la mía y una media, no pare, Tenemos el juice y el swag y el Pero el piquete por la nube hay que. Tanto dripeo puedo correr el que En la mía y una media, no nobody. Tenemos el juice y el swag y el Pero el piquete por la nube hay que. Gracias a Dios no hay que vender bricks. De los míos están al y party, paro como el caballo fue rare. La gente pero tu futuro será aún más extraordinario. Yo no soy nadie digno para entregarte el premio a la excelencia, pero tú has sido un valiente, un sagaz, un tenaz. Y aunque estás roto por fuera, estás de una sola pieza por dentro, querido. Un fuerte aplauso para este hombre valiente. Y para el Conocimiento, Les agradezco el cariño por todos estos años. Les agradezco por, por darle de comer a mi familia. Gracias por tantos momentos lindos. No me estoy despidiendo. Solo estoy haciendo una transición en mi vida y van a conocer el mejor farruco que hayan visto.